บุ๊กทูห้าสิบสี่ชินเซชิปาตรูชินเซชิปาตรูซื้อของคุมปาราตุรีคุมปาราตุรีดิฉันต้องการซื้อของขวัญ Vreau să cumpăr un cadou. Vreau să cumpăr un cadou, แต่เอาที่ไม่แพงมาก Dar nimic prea scump dar nimic prea scump. อาจจะเป็นกระเป๋าถือ Poate o geantă Poate o geantă, คุณอยากได้สีอะไร Ce culoare doriți? Ce culoare doriți? สีดำ สีน้ำตาล หรือสีขาว Negru, maro sau alb? Negru, maro sau alb? ใบใหญ่หรือใบเล็ก Una mare sau una mică? Una mare sau una mică? ขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะ Pot să o văd pe aceasta? Pot să o văd pe aceasta? ใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะ Este din piele Este din piele หรือว่าทำจากพลาสติก sau este din material sintetic? sau este din material sintetic? ทำจากหนังแน่นอนค่ะ Din piele normal. Din piele normal. ใบนี้คุณภาพดีมากค่ะ Este o calitate deosebit de bună. Este o calitate deosebit de bună. และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริง ๆ นะคะ Și geanta chiar merită prețul. Și geanta chiar merită prețul. ดิฉันชอบค่ะ Aceea îmi place. Aceea îmi place. ดิฉันเอาค่ะ Pe aceea o iau. Pe aceea o iau. ดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะ ถ้าต้องการ O pot eventual schimba? O pot eventual schimba? ได้แน่นอนค่ะ Bineînțeles Bineînțeles เราจะห่อของขวัญให้คุณ O împachetăm pentru cadou O împachetăm pentru cadou ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะ Dincolo este casieria Dincolo este casieria